Devītā lekcija Ja jums pašiem ir attīstīts ar jūsu gribu un jūsu raksturu cauraustas zināšanas par topošā cilvēka būtību, tad jūs arī labi mācīsiet un labi audzināsiet. Atsevišķās jomās jūs ar pedagoģisku instinktu, kurš jūsos pamodīsies, pielietosiet to, kas izrietēs no šīm iegūtajām zināšanām par topošo bērnu. Bet šīm zināšanām gan ir jābūt pavisam reālām, Tas ir tām jābalstās uz pasaules patieso lietu izziņu. Tagad, lai nonāktu pie patiesām zināšanām par cilvēku, mēs esam mēģinājuši uzmanīgi aptvert šo cilvēku vispirms no dvēseliskā, tad no garīgā viedokļa. Paturēsim acu priekšā, ka cilvēka garīgai saprašanai ir nepieciešams reflektēt ar dažādajiem apziņas stāvokļiem, zināt, ka vismaz sākumā ir svarīgi, ka mūsu dzīve garīgi norisinās nomodā, sapņošanā un gulēšanā, un ka atsevišķās dzīves izpausmes ir jāraksturo tā, ka tās uztver vai nu kā pilna nomoda, kā sapņojošus vai kā guļošus dzīves stāvokļus. Tagad mēģināsim atkal pamazām kāpt lejupt no gara cauri dvēselei uz miesu, lai mēs aptvērtu visu cilvēku un pašās beigās šos apskatus noslēgtu ar zināmu topošā bērna higienu. Jūs taču zināt, ka tas vecums, par kuru kopumā ir runa mācīšanā un audzināšanā, ir tas, kas ietver sevī dzīves divus pirmos gadu desmitus. Tālāk mēs zinām, ka visa bērna dzīve attiecībā uz šiem diviem pirmajiem jaunā cilvēka dzīves gadu desmitiem arī ir iedalīta trīs daļās. Līdz zobu maiņai bērns nes sevī pavisam noteiktu raksturu, kas sevi sevišķi tā izpauž, ka viņš grib būt adarinoša būtne – Visu, ko viņš redz sev apkārt, viņš grib adarināt. No 7. gada līdz dzimumbriedumam mums ir darīšana ar bērnu, kas caur autoritāti grib uzņemt to, ko viņam vajadzētu zināt, just un gribēt. Un tikai ar dzimumbriedumu sākas cilvēka ilgas stāties attiecībās ar apkārtni ar saviem pašas spriedumiem. Tāpēc nepārtraukti jāņem vērā, ka mēs, kad mūsu priekšā ir bērni skolas vecumā, attīstām to cilvēku – kas zināmā mērā savā dabas dziļākajā būtībā tiecas pēc autoritātes. Mēs audzināsim slikti, ja nebūsim spējīgi saglabāt autoritāti tieši šajā vecumā. Bet nu ir runa par to, ka mēs varētu visu cilvēku dzīves darbību pārskatīt arī garīgi, raksturojoši. Šī cilvēku dzīves visa darbība aptver, kā mēs to no visdažādākiem viedokļiem esam apskatījuši, izzinošo domāšanu no vienas puses gribu no otras puses. Jušana ir pašā vidū. Nu cilvēks kā zemes cilvēks starp dzimšanu un nāvi ir lemts tam, lai to, kas izpaužas kā izinoša domāšana, pakāpeniski cauraust ar loģiku, ar visu to, kas viņu padara spējīgi domāt loģiski. Tikai jums pašiem to, kas jums kā skolotājam un audzinātājam ir jāzina par loģiku, vajadzēs paturēt otrajā plānā. Jo dabiski Loģika ir kaut kas izteikti zinātnisks. To sākumā bērniem ir jāmāca tikai ar savu izturēšanos. Bet kā skolotājam tomēr sevī ir jānes svarīgākais par loģiku? Darbojoties loģiski, tas ir domājoši, izzinoši, šajās darbībās vienmēr ir trīs daļas. Pirmkārt, mūsu domājošajā izziņā vienmēr ir iekšā tas, ko saucam par slēdzieniem – Parastajā dzīvē domāšana taču izpaužas valodā. Ja jūs pārskatāt valodas struktūru, tad atklāsiet, runājot jūs nemitīgi izveidojat slēdzienus. Šī spriešanas darbība ir cilvēkā visapzinātākā. Cilvēks nevarētu ar valodu izteikties, ja viņš nepārtraukti neizteiktu slēdzienus. Viņš nevarētu to, ko citi viņam saka, saprast, ja viņš nevarētu sevī nepārtraukti uzņemt slēdzienus. Skolas loģika parasti sadala slēdzienus, ar to tos jau falsificējot, cik tā slēdzieni parastajā dzīvē ir sastopami. Skolas loģika neapdomā, ka mēs jau izdarām slēdzienu, kad uzlūkojam kādu atsevišķu lietu. Padomājiet, jūs ieiet kādā zvērnīcā un ieraugāt tur lauvu. Ko jūs darāt kā visu pirmo uztverot lauvu? Jūs vispirms to, ko redzat lauvā, apzināties – Un tikai ar šo apzināšanos jūs tiekat galā ar savu uztvērumu par lauvu. Jūs dzīvē esat iemācījušies, pirms vēl aizgājāt uz kādu zvērnīcu, ka tādas būtnes, kas sevi izpauž kā šī lauva, kuru jūs tagad redzat, ir dzīvnieki. Ko jūs dzīvē esat iemācījušies, to jau nesat sev līdz zvērnīcā. Tad jūs paskatāties uz lauvu un saprotat, ka lauva arī ir tāds dzīvnieks, kādus jūs jau iepazināt. To jūs saistāt ar to, ko jūs esat atnesis līdzi no dzīves izziņas, un tad izveidojat spriedumu – lauva ir dzīvnieks. Tikai, kad esat izveidojuši šo spriedumu, jūs saprotat atsevišķo jēdzienu lauva. Pirmais, ko jūs izpildāt, ir slēdziens, otrais, ko izpildāt, ir spriedums, un pēdējais, pie kā jūs dzīvē nonākat, ir jēdziens. Jūs, protams, nezināt, ka nepārtraukti izpildāt šo darbību, bet ja jūs to neizpildītu – tad nebūtu nekādas apzinātas dzīves, kas padara jūs piemērotus saprasties ar citām cilvēciskām būtnēm, ar valodu. Parasti domā, ka cilvēks vispirms nonāk pie jēdzieniem. Tā nav taisnība. Pirmais dzīvē ir slēdzieni. Varam teikt, ja mēs lauvas uztveri, kad aiziem uz zvērnīcu, neizlobam no visas pārējās dzīves pieredzes, bet gan ja to ieliekam visā pārējā mūsu dzīves pieredzē – tad pirmais, ko mēs zvērnīcā veicam, ir slēdziena veidošana. Mums jābūt skaidrībā, ka tas, ka mēs ejam uz zvērnīcu un redzam lauvu, ir tikai atsevišķa darbība, un tā piedara klāt visai dzīvei. Mēs nesākām dzīvot tikai tad, kad iegājām zvērnīcā un vērsām skatienu uz lauvu. Tas pieslēdzas iepriekšējai dzīvei, un iepriekšējā dzīve ieplūst tajā un savukārt to, ko mēs paņemam līdzi no zvērnīcas, iznesam ārā pārējā dzīvē. Bet kad mēs tagad, nu, apskatām visu šo procesu, kas tad ir lauva vispirms? Vispirms tas ir slēdziens. Mēs varam droši teikt, lauva ir slēdziens. Mazliet vēlāk, lauva ir spriedums, un vēl mazliet vēlāk, lauva ir jēdziens. Kad jūs uzšķirat loģiku, it īpaši tādu vecāka kalibra, tad jūs starp slēdzieniem parasti visādā ziņā pie slavenākajiem slēdzieniem atradīsiet. Visi cilvēki ir mirstīgi. Cajus ir cilvēks, tātad cajus ir mirstīgs. Cajus ir vispazīstamākā loģiskā personība. Nu no šos trīs spriedumus atdalītus vien no otra. Visi cilvēki ir mirstīgi. Cajus ir tikai cilvēks, tātad cājus ir mirstīgs, atrodam darbībā tikai loģikas nodarbībās. Dzīvē šie trīs spriedumi saužas viens otrā, ir viens, jo dzīve aizrit nepārtraukti, domājoši izzinoši. Jūs izdarāt vienmēr visas trīs spriedumus vienlaicīgi, kamēr jūs pie cilvēka, cajus, pietuvojaties. Tajā, ko jūs par viņu domājat, jau atrodas šie trīs spriedumi. Tas ir slēdziens vispirms tur, Tikai tad jūs veidojat spriedumus, kas šeit ir, tātad cājus ir mirstīgs. Un pēdējais, ko jūs saņemat, ir individualizēts jēdziens – mirstīgais cājus. Nu mums ir šo trīs lietu – slēdziena, sprieduma, jēdziena, esamība atziņā. Tas ir cilvēka dzīvajā garā. Slēdziens var dzīvot tikai cilvēka dzīvajā garā, tikai tur viņam ir veselīga dzīvošana. Tas ir slēdziens, ir pilnīgi veselīgs, ka tas noris pilnā nomoda dzīvē. Tas ir ļoti svarīgi, kā mēs to vēl redzēsim. Tādēļ jūs izpostāt bērnu dvēseli, ja strādājat tā, ka atmiņai būtu jāuztic gatavi slēdzieni. Ko es tagad saku par mācībām, tam ir, kas mums vēl atsevišķi jāiztirzā, ļoti fundamentāla nozīme. Jūs saņemsiet Valdorfskolā visu vecumu pakāpju bērnus ar iepriekšējo mācību rezultātiem. Ar bērniem būs strādāts, tā rezultātus jūs jau atradīsiet priekšā slēdzienā, spriedumā, jēdzienā. Jums būs zināšanas no bērniem atkal jāizceļ ārā, jo jūs taču nevarat ar katru bērnu sākt no jauna. Mums ir tas īpatnējais stāvoklis, ka mēs nevaram veidot skolu no apakšas – bet gan sākam tūlīt ar astoņām klasēm. Jūs tātad atklāsiet priekšā jau preparētas bērnu dvēseles un metodē, visu pirmajā laikā jums būs jāņem vērā tas, ka jūs pēc iespējas maz bērnus mokāt ar to, lai izņemtu no atmiņas gatavus slēdzienus. Ja šie gatavie slēdzieni ir pārāk stipri ielikti bērnu dvēselēs, tad labāk ļaujiet tiem apakšā gulēt un papūlieties bērnu tagadnes dzīvei, ļaut dzīvot slēdzienu veidošanā. Spriedums sākumā arī attīstās, pats par sevi saprotams, pilnā nomoda dzīvē, bet spriedums jau var nogrimt lejā cilvēka dvēseles pamatos, tur, kur dvēsele sapņo. Slēdzienu nevajadzētu novilkt lejā sapņojošajā dvēselē, bet gan tikai spriedumu. Tātad viss, ko mēs par pasauli veidojam kā spriedumu, grimst lejā sapņojošajā dvēselēm. Jā, kas tad īsti ir šī sapņojošā dvēsele? Tā ir vairāk sajūtveidīgais, kā mēs mācījāmies. Tātad, kad dzīvē esam pieņēmuši spriedumus, un tad pametam šo spriedumu pieņemšanu un vadām tālāk dzīvi, tad mēs nesam savus spriedumus cauri pasaulē, bet nesam tos jūtās. Bet tas tālāk nozīmē, spriešana kļūst mūsos par sava veida paradumu. Jūs izveidojat bērnu dvēseles ieradumus tajā veidā, kā mācāt bērnam spriest. To jums pilnīgi jāapzinās, jo sprieduma izteiksme dzīvē ir teikums, un ar katru teikumu, ko jūs sakāt bērnam, jūs dodat vienu atomu klāt pie bērna dvēseles ieradumiem. Tādēļ skolotājam, kam taču ir autoritāte, vienmēr jāapzinās, ka tas, ko viņš runā, pielips bērnu dvēseles ieradumiem. Un ja mēs ejam no sprieduma pie jēdziena, tad mums jāatzīst, ko izveidojam kā jēdzienu, tas kāp lejā līdz pat dziļākajām cilvēka būtības dzīlēm, skatot garīgi, kāp lejā līdz pat guļošajai dvēselei. Tā ir dvēsele, kura nemitīgi strādā ar fizisko miesu. Nomodā esošā dvēsele nestrādā ar miesu. Nedaudz ar miesu strādā sapņojošā dvēsele. Tā rada to, kas ir viņas parastajos vaipstos. Bet guļošā dvēsele iedarbojas līdz pat miesas formām. Jums veidojot jēdzienus, tas ir nostiprinot spriedumu rezultātus cilvēkos, jūs iedarbojaties līdz pat guļošajai dvēselei, vai citiem vārdiem sakot līdz pat cilvēka miesai. Cilvēka ķermenis gan ir jau augstākā pakāpē izveidots viņam piedzimstot, un dvēselē tikai ir iespēja to – kas cilvēkam tiek nodots ar iedzimtības plūsmu, izveidot smalkāk. Bet tā izveidot to smalkāk. Mēs ejam cauri pasaulē un skatāmies uz cilvēkiem. Šie cilvēki nāk mums pretī ar pavisam noteiktām seju fizionomijām. Ko satur sevī šīs seju fizionomijas? Tās satur bez visa pārējā visu jēdzienu rezultātus, kurus skolotāji un audzinātāji cilvēka bērnības laikā viņā ir ienesuši. No nobrieduša cilvēka sejas mums atkal staro pretī tas, kādi jēdzieni ir ielieti bērnu dvēselē, jo guļošā dvēsele ir izveidojusi cilvēku fizionomiju, bez visa cita arī pēc nostiprinātajiem jēdzieniem. Te redzam audzinošā un mācošā varu pār cilvēkiem. No jēdzienu veidošanas cilvēks dabū savu zīmogu nospiedumu līdz miesai. Šodien uzkrītošākā parādība pasaulē ir tā, ka redzam tik maz cilvēku ar raksturīgām fizionomijām. Reiz Hermans Bārs tiešām apgaroti vienā no savām Berlīnas lekcijām pastāstīja kaut ko no savas dzīves pieredzes. Viņš domāja, ja nonāktu pie Reinas vai Essenas apkārtnē jau pagājušajā gadsimta 90. gados un ietu pa ielām un satiktu cilvēkus, kuri nāktu no fabrikām – tad būtu tāda klusa sajūta, jā, neviens neaišķiras no otra. Īstenībā ir tikai viens vienīgs cilvēks, kuru tur var satikt, kā ar daudz skāršošanas aparātu pavairots tēls. Cilvēkus nevar īsti atšķirt vienu no otra. Ļoti svarīgs novērojums. Un Hermans Bārs dod arī vēl vienu citu novērojumu, kurš arī ir ļoti svarīgs. Viņš domāja, Ja Berlīnē 90. gados kāds bija ielūgts kaut kur uz vakariņām, pa labi un pa kreisi bija savas galda dāmas. Viņas īsnībā nevarēja vienu no otras atšķirt, bet vismaz bija atšķirība. Viena ir pa labi, otra pa kreisi. Tad atkal bija ielūgums kaut kur citur, un tad kādam varēja gadīties, ka nevarēja atšķirt, vai tā ir dāma no vakardienas vai no aizvakardienas. Īsi Cilvēcei ir ienākusi zināma uniformitāte, bet tas ir pierādījums tam, ka cilvēkos nav ticis nekas ieaudzināts iepriekšējā laikā. No šādām lietām ir jāmācās, kas ir nepieciešams attiecībā uz mūsu audzināšanas būtības pārveidošanu, jo audzināšana dziļi iejaucas visā kultūras dzīvē. Tādēļ mēs varam teikt, ka cilvēks iet cauri dzīvei un nestāv pretī tieši kādam atsevišķam faktam – tad neapzinātajā dzīvo viņa jēdzieni. Jēdzieni tātad var dzīvot neapzinātajā. Spriedumi var dzīvot tikai kā spriedumu ieradumi pusapzinātajā, sapņojošajā dzīvē, un slēdzieniem īstenībā vajadzētu valdīt tikai pilnīgi apzinātajā, nomoda dzīvē. Tas ir, tiešām ir ļoti jāņem vērā, ka visu, kas attiecas uz slēdzieniem, pārunā ar bērniem un neliek viņiem vienmēr uzglabāt tieši gatavus slēdzienus, bet gan ļauj uzglabāt tikai to, kas nobriest līdz iedzienam. Bet kas tam ir nepieciešams? Padomājiet, jūs veidojat jēdzienus, un šie jēdzieni ir nedzīvi. Tad jūs iepotējat cilvēkam jēdzienu līķus, dziļi līdz pat viņa miesai. Kādam jābūt jēdzienam, ko mēs dodam cilvēkam? Tam jābūt dzīvam – jo cilvēkam ir jāvar ar to dzīvot. Cilvēkam ir jādzīvo, tātad jēdzienam ir jāvar dzīvot līdzi. Ja jūs bērnam deviņos, desmit gados iepotējat jēdzienus, kas ir paredzēti tam, ka cilvēkam tie tādi paši ir vēl 30, 40 gados, tad jūs iepotējat viņam jēdzienu līķus, jo jēdziens tad nedzīvo līdzi cilvēkam, kad viņš attīstās. Jums jādod bērnam tādi jēdzieni, kuri bērnā tālākās dzīves gaitā var pārmainīties. Audzinātājam ir jārūpējas par to, lai nodotu bērnam tādus jēdzienus, kas cilvēkam vēlākajā dzīvē vairs nav tādi, kādus viņš tos reiz ir ieguvis, bet gan kuri paši pārmainās vēlākajā dzīvē. Ja jūs to darāt, tad iepotējiet bērnam dzīvus jēdzienus. Un kad jūs iepotējat viņam mirušus jēdzienus? Kad jūs bērnam nepārtraukti dodat definīcijas, kad jūs sakāt, lauva ir, un tā tālāk, un liekat to iemācīties no galvas, tad jūs dodat viņam nedzīvus jēdzienus. Tad rēķinieties ar to, ka bērnam, kad viņam būs 30 gadi, būs pilnīgi precīzi tie paši jēdzieni, kādus jūs viņam reiz iemācījāt. Tas nozīmē daudzā definēšana ir dzīvo mācību nāve. Kas mums tā tad jādara? Mums stundās nevajadzētu definēt, mums vajadzētu mēģināt raksturot. Mēs raksturojam, kad mēs lietu apskatām no iespējami daudziem viedokļiem. Ja mēs dabas mācībā bērnam vienkārši iemācām to, kas, piemēram, rakstīts šodienas dabas zinātnē par dzīvniekiem, tad īsnībā mēs viņam tikai definējam dzīvnieku. Mums jāmēģina visās mācību daļās raksturot dzīvnieku no dažādām pusēm, piemēram no tās puses, kā cilvēki ir pakāpeniski nonākuši līdz šo dzīvnieku iepazīšanai, izmantot tos savam darbam un tā tālāk. Bet racionāli iekārtotas mācības jau pašas iedarbojas raksturojoši. Ja tikai jūs, kad atbilstošajā mācība etapam ir pienākusi kārta, neaprakstāt astoņkāji vienkārši dabas zinātniski, tad atkal, kad ir kārta, peli un cilvēku – ka tam ir kārta, bet gan noliekat astoņkāji, peli un cilvēku blakus vienu otram un tos attiecināt vienu uz otru. Tad šīs attiecības ir tik daudzpusīgas, ka iznāk nevis definīcija, bet gan raksturojums. Īstas mācības tādēļ no sākta gala neizmanto definīcijas, bet gan raksturojumus. Tas ir sevišķi īpaši svarīgi, ka vienmēr apzinās – nenogalina neko topošajā cilvēkā, bet gan audzini un māci viņu tā, ka viņš paliek dzīvs, ka viņš nesažūst, nesacietē. Jums tādēļ vajadzēs rūpīgi atšķirt kustīgus jēdzienus, kurus jūs bērnam mācāt, un tādus ir arī tādi, kuriem īstenībā nekādām izmaiņām nav vajadzības pakļauties. Šie jēdzieni varēs dot bērnam sava veida dvēseles skeletu, Tomēr jums vienmēr būs jārūpējas par to, ka jādod bērnam kaut kas līdzi, kas tomēr paliek visai dzīvei. Jūs nedrīkstēsiet dot viņam par dzīves un pasaules sīkām detaļām nedzīvus jēdzienus, kuri nedrīkst palikt. Jums būs jādod dzīvi jēdzieni par dzīves un pasaules sīkākajām detaļām, kuri organiski attīstās līdzi ar viņu pašu. Bet jums viss būs jātiecina uz cilvēku, Pašās beigās visam bērnu izpratnē būs jāsaplūs kopā idejā par cilvēku. Šī ideja par cilvēku drīkst palikt. Viss, ko jūs dodat bērnam līdzi, kad stāstāt viņam fabulas un tās attiecināt uz cilvēku, kad jūs dabas mācībā attiecināt uz cilvēku astoņkāju un peli, ja jūs morzes telegrāfā ierosināt sajūtu par brīnumu, kas notiek caur zemes vadu, tās visas ir lietas – kuras visu pasauli tās detaļās saista ar cilvēku. Tas ir kaut kas, kas var palikt, bet jēdzienu par cilvēku taču veido pamazām. Bērnam nevar iemācīt gatavu jēdzienu par cilvēku, bet kad tas ir radīts, tad tas drīkst palikt. Tas ir pats skaistākais, ko bērnam no skolas var iedot līdzi vēlākajā dzīvē – ideju, pēc iespējas daudzveidīgu, pēc iespējas bagātāku ideju par cilvēku. Tam, kas cilvēkā dzīvo, ir tendence dzīvē tiešām arī dzīvīgi pārmainīties. Tāpēc iemāciet bērnam to, kas ir godbijība, godāšanas jēdzieni, jēdzieni par visu, ko mēs aptverošā veidā varam saukt par lūkšanas noskaņojumu. Tad šāds priekšstats bērnā, kurš ir caurausis ar lūkšanas noskaņojumu, ir dzīvs, sniedzas līdz vislielākajam vecumam – un lielākajā vecumā pārveidojas par spēju svētīt, izdalīt atkal citiem lūkšanas noskaņojumu rezultātus. Es reiz tā izteicu savas domas. Ne sirmgalvis, ne sirmgalvi vecumā nevarēs patiešām labi svētīt, ja tie kā bērni nav pareizi lūguši. Ja cilvēks būdams bērns ir pareizi lūdzis, tad kā sirmgalvis vai sirmgalve var pareizi svētīt. Tas ir – ar vislielāko spēku. Tātad iemācīt šādus jēdzienus, kas ir saistīti ar visintīmāko cilvēkā, nozīmē apgādāt cilvēku ar dzīvīgiem jēdzieniem. Un dzīvīgais pakļauj metamorfozes, pārveidojas, līdz ar cilvēka dzīvi tas pats pārveidojas. Apskatīsim vēlreiz no vēl nedaudz cita redzes viedokļa jauniešu vecuma trīsdalījumu. Līdz zobu maiņai cilvēks grib adarināt – Līdz dzimumbriedumam viņš grib pakļauties autoritātei, tad viņš grib pasaulē pielietot savus spriedumus. To var izteikt arī vēl citādāk. Kad cilvēks ietērps fiziskajā miesā, iznāk ārā no garīgi dvēseliskās pasaules, ko viņš te īsti grib. Viņš grib pagājušo, ko viņš ir izdzīvojis garīgajā, īstenot fiziskajā pasaulē. Cilvēks zināmā mērā līdz zobu maiņai ir vēl pilnīgi noskaņojies uz pagājušo – Cilvēks vēl ir pildīts ar ziedošanos, kura attīstās garīgajā pasaulē. Tādēļ viņš arī ziedoja savai apkārtnei, adarinot cilvēkus. Kas tad ir pamati impulss, vēl pavisam neapzinātais bērna noskaņojums līdz zobu maiņai? Šis pamatnoskaņojums īstenībā ir ļoti skaists, tam arī jātiek koptam. Tas ir tas, kas izriet no pieņēmuma, no neapzinātā pieņēmuma – Visa pasaule ir morāla. Šodienas dvēselēm tas aptveroši nav tā, bet cilvēkā, kad viņš ierodas pasaulē tādajādi, ka kļūst par fizisku būtni, ir nosliece vadīties no neapzinātā pieņēmuma, ka pasaule ir morāla. Tādēļ viņš ir labs visai audzināšanai līdz pat zobu maiņai un vēl tālāk, ka zināmus apstākļus dod šis neapzinātais pieņēmums, ka pasaule ir morāla. Es to esmu ņēmis vērā, rādot jums divus lasām gabals, par kuriem es vispirms parādīju sagatavošanos. Un šī preparēšana dzīvoja pilnīgi ar pieņēmumu, ka jāraksturo morāli. Tajā gabalā, kur runa ir par ganu sunīšiem, miesnieku sunīšiem un polsterētāju sunīšiem, es mēģināju raksturot, kā dzīvnieku valstībā var tikt aktspoguļota cilvēku morāli. Un es arī mēģināju Hofmana von Fālers Lebena. Dzējoli par violīti, bez pedantuma, dot morāli bērna dzīvei arī pēc septītā dzīves gada, lai nāktu pretī šim pieņēmumam, ka pasaule ir morāla. Tas jau ir tas lielais pacilājošais, uzskatot bērnus, ka bērni ir tāda cilvēku rase, kuri tic pasaules morālei, un tādēļ tic, ka pasauli drīkst adarināt. Tā bērns dzīvo pagātnē un daudzkārt ir arī pirmsdimšanas, nevis fiziskās, bet garīgi dvēseliskās pagātnes atklāsmes parādītājs. Cilvēkam kā bērnam pārdzīvojot zobu maiņu līdz pat dzimumbriedumam, viņš īstenībā nepārtraukti dzīvo tagadnē un interesējas par tagadējo. Un tam mācīšanā un audzināšanā nepārtraukti ir jātiek ņemtam vērā, ka īstenībā pamatskolnieks – nepārtraukti grib dzīvot tagadnē. Kā tad dzīvo tagadnē? Tagadnē dzīvo, ja nevis animāliskā, bet cilvēciskā veidā bauda pasauli ap sevi. Tiešām, bērns kā pamatskolnieks arī mācībās grib baudīt pasauli. Tādēļ mums nevajag palaist garām iespēju mācīt tā, ka nevis animāliskā, bet augstākajā cilvēciskajā nozīmē mācības bērnam tiešām ir sava veida baudīšana, un nevis tā, ka izsauc antipātiju un riebumu. Šajā jomā pedagoģija ir izdarījusi visādus labus ieskrējienus, bet ir kaut kas bīstams šajā jomā. Bīstamais ir tajā, ka šo principu padarīt mācības par prieka un baudīšanas avotu pašdarbībā var ļoti viegli izkropļot. Tam nevajadzētu notikt. Tā novēršana var notikt tikai, ja skolotājs – Mācošais pats nepārtraukti grib izrauties no šīs pašdarbības, pedantiskuma, filistruma. To viņš īstenībā var tikai ar to, ka viņš nekad nepalaiž garām iespēju savām attiecībām ar mākslu palikt tiešām dzīvīgām. Jo, ja grib baudīt pasauli, cilvēciski ne animāliski, vadās no viena noteikta priekšnosacījuma, no priekšnosacījuma, ka pasaule ir skaista – No šī neapzinātā priekšnosacījuma īstenībā vadās bērns no zobu mājas līdz dzimumbriedumam, ka viņš drīkstētu atrast pasaules skaistu. Šis neapzinātais bērna pieņēmums, ka pasaule ir skaista, ka tā tad arī mācībām vajadzētu būt skaistām, tam patiesi nenāk pretī, ja novēro tik bieži banālos, tīri liederības viedoklim pakārtotos noteikumus uzskatas mācībām – bet gan, ja pats mēģina ieniet mākslinieciskajos pārdzīvojumos, lai mācības tieši šajā laikā tiktu cauraustas ar mākslu. Dažreiz tiešām ir ļoti žēl, kad lasa tagadnes didaktikas un redz, kā labais sākums, ka mācības gribētu padarīt par prieku avotu, nepiepildās tādēļ, ka tas, ko skolotājs pārunā ar saviem skolēniem, atstāja neestētisku, ikdienišķu iespēju. Šodien taču ir iemīļots veikt ar bērniem uzskatas mācības pēc sokrātiskās metodas. Bet jautājumiem, kuri tiek uzdoti bērniem, ir ārkārtīgs liederības raksturs, nevis raksturs, kurš dzīvotu skaistumā. Tad nepalīdz arī visu paraugu piemēru izvirzīšana. Ne jau par to ir runa, lai skolotājam liktu. Tev izraugoties savus paraugu piemērus uzskatas mācībām, ir jāpieturas pie šāda vai tāda veida. Doma ir tā, ka skolotājs pats rūpējas par to ar savu dzīvi mākslā, ka tās lietas, kuras viņš ar bērniem izrunā, ir gaumīgas. Bērna pirmā dzīve līdz zobu maiņai paiet ar neapzināto pieņēmumu. Pasaule ir morāla. Otrais dzīves vecums no zobu maiņas līdz dzimumbriedumam noris neapzinātā priekšnosacījumā. Pasaule ir skaista un tikai ar dzimumbriedumu tā īsti sākas dotības tam, kā atrast pasaulē arī šo, pasaule ir patiesa. Tādēļ tikai tad mācības var sākt ar to, ka iegūst zinātnisku raksturu. Pirms dzimumbrieduma nav labi piešķirt mācībām tikai sistematizējošu vai zinātnisku raksturu, jo īstu iekšēju jēdzienu par patiesību cilvēks iegūst tikai tad, kad viņš ir sasniedzis dzimumbriedumu. Šādā veidā jūs nonāksiet pie ieskata, ka ar topošo bērnu no augstākajām pasaulēm šajā fiziskajā pasaulē nonāk dzīvot pagājušais, kas, kad bērns ir piedzīvojis zobu maiņu, īstajā pamatskolniekā izdzīvo tagadni, un ka tad cilvēks nonāk dzīves posmā, kur viņa dvēselē nostiprinās nākotnes impulsi. Pagātne, tagadne un nākotne, un dzīve visā tajā, tas – arī atrodas topošajā cilvēkā. Te mēs apstāsimies un parī turpināsim šos apskatus, kuri tad ar vien vairāk ievirzīsies praktiskajā mācīšanā.